Ке продолжиме со позниот дошт. Јас би сакал од минатата сабота да прочитам само дел од цитатот со кој што завршивме во сведоштва до проповедниците, страна 506, цитат од 1897 година кој што дава одговор на прашањето за што служел раниот дошт, индиректно, а конкретно за што служи позниот во земјоделието. Позниот доцниот дошт, кој помага зрното да созре, представува духовен благослов кој ја подготвува црквата за доагањето на синот човечки. Зато и реков, без познен дошт нема второ Христо доаѓање. Мегитоа, ова е битно, доколку раниот дошт не падна, нема да има ни живот. Зеленото стебленце нема да се појави. Доколку раните дождови не го извршиле своето дело, позниот дошт нема да има зрна што ќе може да ги доведе до созревање. Значи нема фајде од позниот ако не постои стеблото, кој што треба да созре со позниот, кој што треба да биде доведено до, пока, до усовршување. Ко почитавме и цитатот од Дела на апостолите, 54 и 55 страница, каде што Елна Вајт напишала вакви зборови од 1911 година. Излевањето на Светиот Дух во времето на апостолите било почеток на раниот дошт и резултатите биле славни. Светиот Дух требал да биде присутен се до крајот на времето во Вистинската црква. Во историски смисло, раниот дошт се однесува на Педесетница, на изливањето на Светиот Дух, како настан. Во поединичен смисол на што се однесува? Тоа е она дело кое што секој еден кој што бил на новороден го доживел од моментот кога поверувал, па секогаш понатаму во христијанскиот живот. Да прочитаме прво, да се подсетиме поточно, како учениците го примиле раниот дошт. Послушни на Христовата заповед, учениците чекале во Ерусалим за да се исполни ветувањето на Отецот. Значи, за раниот дошт постоело ветување. Кој било тоа ветување? Самиот Христос им зборувал утешителот, светиот дух, кого што Отецот ќе ви го испрати на моја молба. Чекайте, значи, во Ерусалим, додека Светиот Дух не слезе врз вас, и така натаму, и така натаму, да не ги читаме посебно сите тие стихови. Постоело ветување за раниот дошт, тоа е битно, и учениците чекале да се исполни тоа ветување. Значи, ниту еден апостол не излегол да зборува и да проповеда пред да се исполни ова ветување. Тоа е многу битно. Зошто? Зошто е тоа битно? Уште во Стариот Завет, Господ што рекол преку Захарија? Не со сила, не со крепост, не со човечка мудрост, не со теолошки дипломи. Сето тоа фрлете го во вода. Туку со мојот дух. Ако не со неговиот дух, било кое дело не го носи печатот, не го носи карактерот на Божије дело. Туку го носи печатот и карактерот на човечко дело. Понатаму Елена Вајд вели, тие не чекале безделничајки, од вели дека биле постојано во храмот, фалејки го и благословувајки го Бога. Кој е Лука 24 глава, 53 стих. Така вели Библијата. Но што друго правеле? Додека чекале да се исполни ветувањето, учениците со понизни срца, искрено каејки се, го признале своето неверување. Значи се подсетувале на целиот Христов живот, предходно, три и пол години. Сите тие ситуации за кои што самите подосно пишувале во Евангелијата, дека биле со тврди срца, дека биле маловерни, дека се натреварувале кој е прв, дека два петла во исто буниште не можеле и така натаму, и така натаму. Дека овој со четири факултета треба да биде над оној со два или три и така натаму. Сите тие човечки глупости, значи, ги препознале како греф и искрено се каеле за нив, вели извештајот тие сериозно и искрено се молеле Бог да ги оспособи да разговараат со луѓето и при секојдневните среби да им упатат зборови кои ќе ги привлечат грешниците кон Христа. Че замисли, учениците не биле полни со себе, паметни и мислеле дека све знаат и све можат, па да искочат веднаш да се фатат со евреите во коштец и да почнат да им зборуваат, да ги убедуваат да го прифатат Христа. Не туку напротив, биле бедни, односно сиромашни по дух. Се сметале за неспособни спрема учените рабини, кои што навистина биле ем учени, ем интелигентни луѓе, стручњаци од разни области. А што биле обичните рибари? Кој рибар, кој цариник? само мртвиот Јуда бил нешто повеќе од нив. Да речеме, имал економски факултет за тоа време. Значи, учениците искрено се молеле Бог да ги способи да разговараат со луѓето, да знаат како да разговараат. за да можат да, се, да ги привлечат грешниците кон Христа, Отврлувајќи ги сите недоразбирање, секоја желба за владење, пазите, секоја желба за владење. Ова постои, овој греф постои во сите христијански цркви. Желба за владење. Тие се поврзале со врските на христијанското заедништо. Значи, Светиот Дух може само тогаш да се излее, кога чашата е празна. Сте пробале да наполните чаша со нешто, кое што е веќе полна, со нешто друго. Ми текнува еден друг цитат од Елена Ветка, што вели Светиот Дух сака, или Господ вели, Господ сака Светиот Дух да биде цар во неговата црква. И во неја да не постојат никакви други закони, освен неговите. Че значи, нема човек да биде цар. Дури кога учениците се поврзале со врските на совршеното единство, значи духот, кога веќе не се стремеле кон високи положби, значи стремежот за висока положба во црквата, не е од Бога. Амбицијата. За во црквата зборувам. Сега повторно да не ме некој погрешно за световните занимања или световните студирања и така тоа. Излевањето на Светиот Дух, значи, дури тоа кога не се стремеле кон високи положби, Светиот Дух се излеал на нив. Тоа е осма книга до Сведоста до црквата, 20 страница. Сите тие се од иста 1911 година. Излевањето на Светиот Дух во времето на апостолите било почеток на раниот дошт и резултатите биле славни, тоа го прочитавме. Светиот Дух требал да биде присутен се до крајот на времето во вестинската црква. И видите како Светиот Дух навистина ги оспособил. Само да прочитаме. Значи, со ова ги читам намерно овие цитати за да за да биете инспирирани од силата на Светиот Дух. Да ја посакувате силата на Светиот Дух, ама и неговото водство, неговиот памет. Не, не само силата, ама по мој памет. Не така. Што се им фалело на учениците за да бидат Христови сведоци? Каде што им фалело мудрост, богатство, знаење, разни способности и така натаму. Свети Дух сето тоа го надополнил. Одеднаш, во еден ден. Се секавате на оници татко и вели, во еден ден ќе се роди една нација. Како е тоа можно? Па што направил Светиот Дух во еден ден, на 50-ница? И тоа до 9 часот наутро, значи први, само првите 3 часа. Не во еден ден, во првите 3 часа од денот. Да прочитам понатаму од дела на апостолите, од, од незината книга дела на апостолите. Под влијање на Светиот Дух, зборовите на покаяние и признание се мешале со песни на благодарност поради простените грехови. И лјадници се обратиле во еден ден. Светиот Дух ги оспособил течно да зборуваат на јазици кои дотогаш не ги знаеле. Замисли што прави Светиот Дух. За помалку од три часа имате три години факултет од еднаш, спакуван драйвер во вашиот мозок. Што направил Светиот Дух во Вавилон, секавате? Илјадници години пред тоа. На различни семејства им ставила различни програми во главата и одеднаш почнуваат да зборуваат различни јазици и меѓу себе не се разбираат. Сега го прави обратниот процес. На апостолите им дава знаење да ги зборуваат сите тие различни јазици, за да секој на својот јазик, секој странец на својот јазик, го слуша Евангелието. Светиот Дух за нив го направил она што тие самите не би можеле да го постигнат во текот на целиот свој живот, се вели. Значи нешто што, што човечки не се постигнува. Нивите срца биле исполнети со така потполна, така длабока, така далекусежна добрина. На ова обрнете внимание, не толку на техничките способности Значи, како Светиот Дух го, го променил нивниот карактер. Значи, не може ова човечко воспитување и човечки напор да го постигне. Таква длабока, далекусежна добрина, што биле подготвени да тргнат се до крајот на земјата, за да посведочат за Христовата сила. И Елена Вајд поставува прашање на 48 страница од дела на апостолите, Какви биле последиците од изливањето на Светиот Дух на денот на Педесетница? Радосната вест за воскреснатиот Спасител била објавена и во најодалечените делови на населениот свет. Замислете. Во црквата се слевале обратеници од сите страни. Отпадниците се враќале. Верниците се труделе да бидат слични на Христа по карактерот, и да работат на ширењето на неговото царство. Кој го направил ова? Светиот Дух. Навистина, многу мал дел од почетокот на црквата во времето на апостолите. Тој почеток бил славен. Јас се уште сметам дека, односно, сметам дека почетокот на христијанството е се уште пославен настан, например, од целата протестантска реформација. Иако и таа беше славна. Мегутоа, ако вака бил славен почетокот на црквата, каков ќе биде крајот? Како треба да го разбереме она дека крајот, завршувањето на Божито дело ќе се манифестира со уште поголема слава? Од она за време на апостолите, уште поголема слава. Можеме ли тоа да се го замислиме? Како тоа изгледа? Се преминуваме на ветување за позен дошт. За да падне раниот дошт, прво било дадено ветување, така? И учениците чекале во Ерусалим за да се исполни тоа ветување. Патем речено, тука е згодно да споменам една мисла. Се секјавате ли, Изгледа ке посветам поише саботи на оваа тема, Зато што треба на, за светиот дух, за позниот дух, треба да се посвети повеќе време. Се согласувате ли? Секјавате ли што вели апостол Павле у 1 Коринтијаните 15 глава? Колку души го виделе воскреснатиот Христос, од кој повеќето се уште биле живи во средината на првиот век? Колку? Замислете околу 500 души, така, може би тој така дава кружна бројка. Не мора да биле точно 500. А може би и биле, не можеме да тврдиме ни вака ни така. Значи, замислите, 500 луѓе го виделе воскреснатиот Христос. Но, над колку души се излял Светиот Дух во горната соба вкупно? 12 апостоли, а колку вкупно биле со се сите други, со се жените, со се сите други следбеници? 120. 120. Од 500, ако по претпоставка да биле точно 500, 380. Фала 380 кои што го виделе воскреснатиот Христос. Ама не го примиле Светиот Дух. кој е поуката од сето ова? Може би го примиле подосна, односно ќе се покајат, ќе поверуваат, ќе се крстат, но може би некој од нив никогаш, а го виделе воскреснатиот Христос. Значи, ако видите чуде и сензации, дури да сте го виделе воскреснатиот Христос, дали само по себе тоа спасува? Не. Дали само по себе тоа ќе ви даде сила, ќе ви инспирира, ќе ве... Може на почетокот, може да предизвика некоја сензација. Не ги тоа без Светиот Дух, сето тоа е ветар и магла, нешто поминливо. Поминливи впечатоци, поминливи е, сензации и така натаму. Може би добар дел од нив подоцна ќе го прими Светиот Дух, отколку ќе ја слушне веста, Евангелието. Мегуто за да ја слушне, требал некој да ја проповеда, а тој што ја проповедал, требал прво да го прими раниот дошт, Светиот Дух. Чи значи, без Светиот Дух, тоа не можело да се случи. Кој први го виделе воскреснатиот Христос? Секавате ли? А пред жените? <laughs> Римските војници? <laughs> Незнабожците први го виделе. Римските војници први го виделе воскреснатиот Христос и испопагале мртви од страв. Дали во светлината на нивното искуство можеме да ги разбереме оние зборови во Софонија, дека кога ќе настапи денот Господов, тој ќе биде толку голем и страшен ден, што во него горко ќе заовка јунакот. Значи, најголемите силници на оваа земја, најспособните, најобучените војници, специјалци, полицајци, што сакате речете, ќе бидат, што? ке бидат кукавици, ќе заовка, ќе затрепери нивното срце, кој ќе настапи господовиот ден, како што тие обучени легионери испопагале мртвиот страх, кога го виделе воскреснатиот. Уште кога го виделе ангелот и неговата слава, кој што се симнал за да ја тргне таа голема камена плоча, да го скрши римскиот печат, сончевиот диск, и да го повика Божиот син со зборовите «Стани Отецот Твој, те вика». И за позниот дошт, Нам ни е дадено ветување. Некој тие ветувања ги прочитавме во Стариот Завет. Така? Ран и позен. Види се што вели Елена Вајд. Осмо сведоќство до црквата, страна 21, 1904 година. Значи една година после Илинден, замислите се. Ориентација. Излевањето на Светиот Дух во деновите на апостолите било рандошт и последиците биле славни. Навистина. Меѓутоа, позниот дошт ќе биде уште поизобилен, како што и позниот дошт за земјоделијето на вистина е многу по пороен, поизобилен од раните доштови. Дела на апостолите, значи 1911, 55 страница. Кон крајот на жетвата на земјата, ветено е посебно излевање на духовни благослови кои ќе ја подготват црквата за доаѓањето на синот човечки. Ево го повторно тоа. Зошто позниот дошт? Зашто служи позниот дошт? Да ја подготват црквата за доаѓањето на синот човечки. Тоа излевање на светиот дух е споредено со паѓањето на позниот дошт. Голема борба 464 страница. Пред Бог конечно да го посети светот со своите судови, значи пред да дојде господовиот ден, големиот и страшниот, во неговиот народ, пазите, во неговиот народ ќе се почувствува такво пробудување на првичната побожност – какво немало од времето на апостолите. Божиот дух и Божјата сила ќе се излеат на неговите деца. Замислите какво ветување. Педесетница ќе се повтори, но со уште поголема сила, со уште поголема слава. И ние живееме во тоа време. Сакате да бидете учесници во ова? Ова дело ќе биде слично со она од денот на Педесетница, како што раниот дошт бил даден при излевањето на Светиот Дух на почетокот на проповедањето на Евангелието, за да изрти скапоценото семе. Така и позниот дошт ќе се излее кон крајот на неговото проповедање за да созрее жетвата. Што значи да созрее? Како што реков, не сакам нито една проповед да помине без библиски стих. Ке твориме посланието до Ефесијаните. Послание до Ефесијаните, четврта глава, каде што зборува за разни црковни служби, кои што пак не се ништо друго, туку разни духовни дарови од духот дадени, доделени служби. Ке почнеме да читаме од 11 стих, иако и предходниот текст, каде што, цитирајќи ги прво еден псалм и применувајќи го на Христа, тоа е една многу прекрасна тема, но немаме време и не е тоа темата сега. Може за тоа, може за тоа ќе се зборува за воскресението, да стане збор. Да, но ние да започнеме 11 да стих. И тој, а тој се мисли на Христа, оној што слегнал до најголемите земски длабочини, па потоа воскреснал и се издигнал високо и спечалил или пленил дарови за луѓето. Значи, на тие дарови се мисли Светиот Дух, духовните дарови за црквата со своето воскресение, со својот триумф над смртта, над гревот, над светот, Господ пленил, како и секој освојувач, освоил плен, и тој плен им го раздава на своите. Мегутоа, што е пленот во неговиот случај? Тоа се духовните дарови. Духовните дарови, апостол Павле ги нарекува господовиот плен, што им се раздава на неговиот народ. И тој постави едни за апостоли, други за пророци, трети за благовестители или евангелисти, четврти за пастири и учители. Зошто? Зошто постат сите овие? За да владеат во црква? За да ги контролираат верниците, како што велеше еден пастор? За усовршување на светиите во делото на служењето за изградување на Христовото тело. До кога така? Додека сите него достигнеме единството на верата и познанието на Синот Божи до состојба на совршен човек, до мера на возраста на Христовата полнота. Која ко е целта на духовното усовршување? Која е целта што ќе ја постигнат запечатените 144.000 за кои што ќе стане збор подоцна, бедеќи се и подоцна на табелата. Да се достигне Христовото совршенство. Оно што Христос бил на земјата, совршен маш. Се разбира, може да се биде совршена жена. Затоа што Светиот Дух ве усовршил до таа мера. И уште само два цитата од Елена Вајт и за денес ќе завршиме, ќе прекинеме, продолжуваме следната самота. Позниот дош ќе го предизвика гласниот вик. Ова е многу битна тема. Само за гласниот вик ќе имаме посебна проповед. Што е гласниот вик? Зошто така се вика? И така натаму. Тоа не се обични евангелизацији или разни пропаганди, или платени, или финансирани, или како сакате, речете ги. Тоа е едно посебно господово дело, на кое што му нема рамно. Рани списи, 86 страница. Уште тогаш, Елена Вед запишала, во тоа време ќе се излее позниот дожд, како освежување од лицето Господово, за да ја даде сила на гласната вика на третиот ангел и да ги подготви светите да обстанат во текот на периодот на излевањето на седмите последни зла, значи на запечатените. И истата книга, 271 страница, вели, ги слушна оние што кој го има на себе сето оружје Божијо, како ја изговараат вистината со голема сила. А тоа не го прават човечки обуки, така да речем. И тоа делуваше. Се прашував, што предизвикало толку голема промена? Елен Вајд гледа во визија и се прашува, како одеднаш, одеднаш една млака, полумртва лаодикејска црква, одеднаш доживува една голема промена, како што самите апостоли одеднаш доживеа толку силна промена во првите три часа од 50-ница, што некои дури се подбивале и рекле дека се напиле сладко вино. Ах, да постоеше тоа вино, да постоеше таа шира која што ќе ви дава вакви способности. Ама постои, <laughs> само што не е пијалак, тука е светиот дух и што за да се напиете, треба да бидете празни од човечката гордост. И сега Елена веќе се прашува, што предизвикал толку голема промена, како сега одеднаш Божиот народ, и мајки го сето оружје Божио, ја почнал и ја изговарал вестината со голема сила и тоа делуваше. Ангелот одговори, позниот дошт освежувањето од лицето Божио, гласниот вик на третиот ангел. И со оваа тема ќе продолжиме. Кога треба да падне поздно дошт? Прашање за следната сабота. Еве, размислувате за ова прашање. Значи, ранија дошт се излеал на 50-ница пред 2000 години. Кога ќе се излее позниот дожд? И има една цака, одговорот не е во иднината. Не за тоа ќе размисламе следната сабота. И што представува гласниот вик на третиот ангел? Што е тоа?